Eta gaurko emankizuna hasteko sare sozialetan agertu diren putzetaz, mintzatuko gira. Asteburu luzeunen bilan bat ez dugu eginen, eh? lasai bakarrik astalen goiza arte lortu dutenak atxikitzen, eh? agertu bezain fite desagertzen baitira fenomenoak interneten, Eta egia ezan ez baitut asteburu guzia pasa erez eh, zuentzat lanean, eh, sare sozialetan murgiltzen eaz zer pasatzen zen. Oden estelen untan, beraz, lehenik frantziako armadaren txio hau. Armadak kide berriak sekatzen ditu, hori badakizue, l'arme dote rekrut. Eta cool dela oroitarazteko armadan lan egitea, bere Twitter konduan argazki batean eman ditu militar batzu lerokatuak apartamendu batean sartzeko prest olako zerbait, eh, irudikatzen alda. Eta mezuan azpiau traola bat biltzen erabiltzen dena eta beraz community managerak pentsatu dute nire esartuko naiz eh, hortan eta aterako dut, je suis pas un kaira me hori da traola bat eh, interneten, twitteren baliatzen dena. Ez naiz kaira bat bainan unki ezazu enetaldeko norbait eta ikusiko zu ez garela bakarrik. Hmm jardukitak fite hasi dira, txio horren ezabatzea gomendatzeko ahmadari eta community managerari, etzelako biziki ringari edo egokia. Eta jauzi batez, hop, Espainiara goaz, Espainiako presidente ordearen txio batekin edo, PP Espainiako Partido Popular alderdiak partekatu baititu arroki aintsegur eskuinekoaren hitzak. Puig de Mont, Kataluniako presidentea kritikatzen du hemen eta sustut bere alde antidemokratikoa Puig de eh? egan eh? logika oraindik sekatzen dut eta txiolaria initzek ere. Kataluniaren erreferenduma beti ilegaltzat para pasarazin nahi duelarik Espainiol gobernuak ara zer erran duen Espainiako gobernuaren ordezkariak prentsoareko batean. Puig de Montek bat egin nahi du Katalanak entzun ordez. Ah, pa, fare, punchline, eh? nola erran. Zerbait gehitu behar rote da. E bat debekatu nahi duen gobernu batek hori erraiten Erri galdeketa bat da, eh, horretarazten dautziot referenduma beraz bai, eh, katalanak entzuna ditu, hori da ideia, me, berdin hori istuzioinu kompreintu. Are hop, beste jauzi bat eta berriz frantziara itzultzen gira, ze dinamikoa garen atxalde untan. Pariserat, nian zapo festivalaren inguruko polemikak idaundu ere, gogor, asteburu bukaera untan, sare sozialitatik frantses edabideetarat joan baita, Ba, burbiltzeko, ez, baitut horren bat pastuko hortan. biskat komplikatu da. Benen, ustailean Parixen iragaitekoa den festival afro-feminista bat, han idalgo Parixeko hau zapesak debekatu nahizuena, eskoin muturreko informazio bat oinari hartu onduan. Xurien aurkako arrazismoa zela eta, wow, laburbiltze bat, erraiten ongin nuke ere, gizon xurien aurkakoa. Eh? Baina bere txioak eginduen bezala funtsian, eh, laburbiltze hori. Tuitatu entzinetik gibeltasun minimo bat hartu gabe, Europa mailako topaketa bat da, ustaila bukaeran iragaitekoa Parisen eta Hidalgok debekatu nahi duena, egun batetik bestera diskriminazioa salatuz eta bar horiek deskribatzen dutenaz, gizarte occidental, kapitalista eta patriarkal. Untan emazte beltza izaitagatik jasaiten duten zapalkuntzaren aurka nahi dutela burrokatu. Hau da helburua diskriminazioa jasaiten duten pertsonak, eh, pentsa emazte eta beltza gainera, jasaiten dutenaz gogoetatzeko eta gainditzeko eta indartzeko hortako mikstoa ez den gune bat bada Eta hori da kritika horren erdian eta sustut surien aurkako arrazismoa. Ahaha, ahaha, irri egiten duten zuzie. Eskoin muturaren diskurtsoa berri zartu du Pariseko uzapesak. Zer gertatzen da hemen edo zer ateratzen alda hemen dik? Polemika faltsu bat, franze de sus webgunetik abiatu dena, internet, internetek sortu duena eta biziki fite edatu dena Pariseko uzapesari esker. Eta orain, eh, be, hauza pezak asumitzeko arazoak ditu noeski. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. Hitz eta putz. Bestenaz nahi bauzi informazio inutil bat, eh? Macron eta Trumpen arteko esku emaitea. Arrigarria, zen bat artikulu buruntan, esku tinkatzean Macronek irabazi du Trumpen aurka iduriz. Hmm. Bestenaz, uh, eh, natoren topaketa hortan, gezazpi erri poderedun eta beratzen arteko topaketan, ze pastu da? Ah, hor, oh, ideiarik ez. Bainan esku emaite hortan, oa. Sobera azkarra Macron. Bestalde, asteburuntako berriona, Michel Sarduk kantua gelditzen duela. Ok, bon, behinan bere kantuak eh, geldituko dira ala ere, eta gainera, egon dira, orain arte. Xurien kontrakoa rasismoa, toa ipatzen maginen. Aste buruntan, eh, frantxese dabidetan eta sare sozialetan. Michel Sardu bezalako kantariek zuten diskurtsoa rasista eta kolonialista kaldiz, ez du inoiz arazori pausatu, eh? Ils ont le pétrole, mais ils n'ont que ça. On a le bon vin, on a le bon pain, etc. Ils ont le pétrole, c'est tout. On a les cailloux, on a les bijoux, on a les mignons. Eta gero, galdera atratzen da zendako Frantzia hola bilakatzen da, zendako frantsesak Frente Nazionalaren zat boskatzen dute, bai, labur biltzen dut, erreski, Baina nolako kantariek uh, olako fama bildutelarik eta egeski eh, mintzo zirelarik direlarik ez da problemarik hemen bainan eh, xurien kontrako rasismoa bai hori problematikoa dela eta hori debekatu behar dela. Zer nahi, bainan bo, te, bada hor ideia bat eh, aipatzen alko duguna ere bestalde eta be, gure kronikalariarekin luturarik gabe, bainan hala ala ere hortan segitzen aldugu. dugu. Eta bizita! Hutz, hutz, hutz! Hitz, hitz! Iratziapitz! Hitz! eta Gurekin nabur Eta atxalde untan eh, aipatuko ditugu idatzi batzu iru liburu, eh, entsegu politikoak eh, deitzen ahal direnak komite euh, invisible euh, deitzen den euh, ba, batzorde batek, sortu duena, beraz, ikusi ezina den batzorde batek, bere izenak dion bezala. Gurekin dugu loretsu berguinean horren aipatzeko atxalde hon. Atxalde hon. Ordean, komite invisible berdin uh, entzun duzue aipatzen, ala ez, ala ere orokorki uh, eta nagusietan, Zainitz ikusi, baina nala ere eh, atera da, uh, eh, zainbat artikulu ere idatzi dira hortaz. Uh, eh, bitzez aurkezteko, beraz, bere izenak dion bezala, bada bat zorde bat, baina ikusten ez dena, beraz, ez dakigu norden horren gibelean, baina tekstu edo entxegu politikoak ateratzen dituzte, hiru liburu atera dituzte momentuz, uh, eh, bimilata zazpian aterazen lehena, baden tituluak frantxexez uh, eh, lehen zurekzion kibien, elduden matxina da, uh, eh, bimilata malauean anuzami deitzen dena edo gure lagunei, eta aurten atera dute uh, irugarrena, bentenan edo orain, apirilaren hogeita batean, atera dute, uh, eh, frantxez... Eh, Frantsesentzat eh, nagusi den edo simbolikoa den data bat atera dute, eh, 20 abril, eh, frantsesez berba, hoi <laughs> hartzun gehiago egiten du belagian Eta... Zer da, ez ditu egiten. <laughs> ez ditu egiten, behar da, <laughs> haute eskundeetan Frente Nazionala bigarren uh, itzulira pasazelarik uh, lehen aldikotz. No, oh, ados. Eta geroztik, ba hori, bai, izan zela olako, eh, nik irakurri dute, hori diotenez data bereziki hori hautatu dute, horregatik ere, uh, be, belagian eh, zerbait egiten nolako, baina alta ez dela deus aldatu horren uh, ondutik. hortik zioan eta frantxez, uh, le frantxez presidenzialak zirela ere aurten, beraz, hortako, duriz azaruan atera behar zuten, normalki, joanen azaruan liburu hori eta pusatua izan zen, hori irakurri dut eta uh, zuk aldiz uh, eh, obeki egin duzu, ni baino obeki, loretsu, eh, <laughs> irakurri baitituzu haien tekstuak, behintzat eh, batzu, hor uh, berriki irakurri zu bimilata amalauean aterazen uh, gure lagunei tekstua. Horren, uh, galdera zozo bat inen dut, nor da uh, komite invizibli hori edo ikusi ezin aden batzordea? Bo, da, jende bat, eh, sozialetan ibiltzen dena, ageri da hori, eta gero ezin da jakin nor den. Da dena da gogo eta nahi dutela piztu be pixkat mugimendutan parte hartzen duten denen artean eta gogo eta sakon bat partekatzen dute eta ezin duzu jakin nor den. Mm. Pertsona gilean ea pertsona bat baden hori bai. Hori bai, hori nahi dutela ba, gobernamenduak edo ba, kontrolatu nahi dutenek, nahi dute jakin nor den giberetik, eta batzutan izan dira horako zuhumuhuak, tarnak eta horako gauzak. Bai. Baina bai, zuhumuhuak dira, eta berez da, azken finean, jende talde bat, elkartu dena idazteko testu bat, eh, gogo eta sakonak eramaiteko, orain gertatzen diren eh, altxamendu eta potentzialitatea iburuz. Hori da, garaian, uh, eh, ipatzen maitzen nuen, bazirela, olako, zurrumuruak, edo 2006an izan zen eh, tarnakeko afera, eta txiloketak izan ziren, eta uh, be, frantxez estatuak poliziak errantzuen tarnakekoak zirela, horren gibelean komite uh, ikusi ezin batzorde horren uh, gibelean. Ez estatu zuena, eh, argitaletxeak, zenta azpimaratuz uh, be, batzordea anonimo gelditzen zela, beraz, hortan bego. Eh, beraz, ikusten ez den eh, batzorde bat, uh, baina bai batzorde bat da, ez da pertsona bakar bat bere ideologia uh, botatzen dena hola paperen? Ez, Hori segur da ez dela pertsona bakar bat. E, hain iz direla eta gero ara haien artean sortu, sortu dituztela idatzi batzu, eta segur moldatzen dela urteetan zehar. Lehen idatzia zen gehiago be, banlioetan gertatu dena, guztiz baztertua da, ez da ikusten denen arazo gisa eta eta hoien ideia zen gehiago, bai, begira, etortzen ari da altxamendu garaia eta balioekin ikusten da hor dela. Eta, eta garaian idatzi zutelarik lehena hainitzek kritikatzen zuten, ba hoiek zer gaiten dute altxamenduak, ez da deus, fe, ez da balioak zerbait ezan nahi duela. Mm Eta hortik, bai, hoiek gehiago zen bai, altxamendurako deia eta analiziak. Arazo, azkenean hor diotena da, mm, arazo global baten uh, ondorioak agertzen hasten direla, olako be, bazter egirietako edo banlietako matxina den edo altxamenduen eh, gatik edo. Ba ez, normala da, gero, bai, hori da, da normala da, giren egoeran eta e, prekaritate handiena bizi duen guneetan astea in, altxamendua. Azken finean, ez, hortik normala da, baina berez, oien gogo eta eta da ba, nola egin eh, denak, denak altsatzeko eta nahi badugu sistema hori aldatu nola egin beharko genuken. Eta da altsamen dei bat. Eta egia da be, sekulako inpaktoa ukantzuela eh eldu matxinadaren eh, Euskaratua izan zen ere, bi presok, preso ziren bilagunek eh, euskaratu zuten, eta deitu zuten eldu diren eta hori, horrek sekulako inpaktu haukan zuen, eh, hainitz, hainitz egite ezberdinetan. Mhm. Zenta, altxamendurako deia zen, eta bai, badu sentzu, kapitalismak oso kilaten gaituen garai honetan, behiz garai berezi batean gira zenta, be, leninismoak edo, ez dakit orain arte ukan ditugun, bojoka, bojoka moldeak edo ez dira funtzionalak izan, eta orain beste bohoka moldeak eh, ari dira sekatzen jendeak eta altxamendu behiak badira. Baina altxamendu horiek bizikilotua dira, lehenago, be, izan, janean eh, izan diren e, eh, bojokak edo, ez, deitzen zena, febo da, anarko komunismoaren ideia eta komunalki, eh, idei sinpea da, eta jendea gai dela olako boter egintza ba, gabe elgarrekin eraikitzeko eta elgarrekin babesteko eta eta aramaiteko bizia e, kanpo eta gobernamenduaren laguntza gabe. Gure artean elkar lagunduz. Hori da, mm, ateratzen den ideia nagusia, e, gure lagunei liburuan... Uh, oh. Ez, ah, bo, ez finan, ez da ideia nagusirik. Da, gogo eta bat, hola pentsatzen duten, gogo eta bat mugimendu sozialetan ibiltzen den jendeentzat. Mm Da, beraz, da, gehiago, ba, dos, ez gira kontent den sistemarekin. Bon, nahi da sistema aldatu. Baina nola egiten dugu eta altxamendurako deia egiten da, altxamendu hain nitz izan dira frantzese estatuan orain, baina mundu mailan, eta hor, zami, do, gure lagunai idazten dute, e, izenak jaiten duen bezala, eh, haien lagunak diren kideei. Beraz, mugimendutan ibiltzen diren jendeei. Uh mhm. eh, -huh. Da, mugimendu sozialetan ibiltzen diren jendeei. Eta media parten bada artikulu bat, duen, Erraiten duten, sego ez direla guretza, guriari, ez? Eh, media parteko idazlea horrek eh, ez zuen, e, zuen bera ez zela baina bai, mintzatzen dira iraultza nahi dute nahi. Mhm eta da gogo eta sakon bat jakiteko zenta azken finean bepariseko komuna guziz eh, lehertua izan zen egipresio handiarekin eta eralketa masibo batekin hori ez bat aipatzen baina jaiten da, oh, komuna desagertu zen hainbat hilabete gero ba, ez da, hainbat hilabete gero desagertu zen guztiz denak eh, la, langilego guzia eraila izan zelako eta ba, masakre bat izan zen eta azken finean hor da gehiago nola antolatzen gira, zer egiten dugu, nola egin antolaketa bat altzamendu garaietan eta jerarkiarik gabe eta Uh, aipatzen dituzte, adibidez, eh, Parisan izan zen eh, nuidobu, edo Espainian izan zen eh, eh, hori, 15M hori, mm. aipatzen dituzte, Bai, alpaitzen dituzte hor diren arazoak mugimendu horien zataz, ze asamblearismoaren alde gira denak elgarrekin pentsatzeko gai girelako, kolektiboki pentsatu eta kohesioan eta kontsentsusan, baina hor asmatu zituzten trifneria batzu edo, milaka pertsonen artean eh, erabakitzeko eta azken finean, bai, sortu zen beste sistema bat guztiz ez funtzionala eta eta ez duena zentzu handirik e, tamainek ere kondatzen dutela eta beraz zen da gogo aldi oro ditugun mugimenduetan eta ditugun arazoei be gogoetatzeko nola egin nahi badugu bai altxatu bai antolatu ere e, zinez iraultzeko giren egoera. Mm. Eta biziki interesgahia da, zanta biziki sakon baituzte datu biziki, ba, nik eh, datu horiek enituen ezagutzen, eh, adibidez, eh, parean nola erabiltzen dituzten altxamenduak e, kapitalismoa beh eta beraz zein galdera hori ez, azken finean edo zein mugimendu sozialetan parte hartzen dugularik, zein momentutan ari giren jokoa egiten sistemari. Mm -hmm. Jokoa emaiten sistemari, eta galdera hori dute erantzuten. Adibidez e, hor e, sartzen da interneta eta mm, sare sozialak? Bai, justuki, bada pasarte oso bat hori buruz, e, eta ez da hola hartzen, e, bon, be, interneta dena gehizkita eta ara, -hmm. Ez da hola, zenta aipatzen dute ere altxamendu batzuetan, balak behiak erabiria izan zirela, zenta aker batzuek akeatu zuten, eta e, erabili ziren elgajen artean antolatzeko eta komunikatzeko. Beraz hor, detailetan sartzen dira nola hautatua zen black behiz eta zertarako, zenta norbaitek lortu zuen bezen justuki sabotatzeko black behi aldi batean, eta gehi komunikazioa elgajen artean e, eh, erabiltzeko libreki. Eta, bo, nik horiek guziak ez dituen bate ezagutzen, ezagutzen dugu Twitter batera erabiria izan den e, altxamendu batzuetan. Bai, uda e, eta bak, adibidez. Bai, ara, bon. Eta horiek dira, bon, lehatzeak eta egestasunak, e, eh, bet, hor, hor, zinez da egestasunak kontrolatu nahi duen arentzat, ez? Eta Twitterekin egestatxe maiten duzu gero nork egiten duen zer, eta, bo, beraz, hor, sak, aixe, sakonago da, eta teknologia horiei buruz ere interesgahia da, zentago. Mm ni aski eh, ba, bon, bagira hainbat jende ez, aski e, eh, egeski nahi duguna pentsatu eta bo, egin gabe eta ara. Mm. Eta izan eh, internet eta nahi gabe egin ez kontrolatu aizeiteko, eta baina azken finean badira gogo eta interesgarriak zenta nola egiten dugu gure artean komunikatzeko eta zetresneria sortu duten batzuek. Eta ez dut gaiten ongi denak, da gogo eta behiak sortu dizkit. Fe, orako... Bai, badira, hainbat pasarte, nun zinez zehatz, zehatza da biziki landua da eta ageri da egiazkiz eh, ibili direla leku desberdinetan. Greziako altxamendua argiki bizi izan dute, ageri da. Eta beraz, gogo eta asbiziki sakona da, eh, nahi badugu egiazkiz pentsatu, bon, nola nahi dugu egin. adibidez, eh, orain ejekale horren gertatzen dena ez. Euskal Herrian zerbait gertatzen bali madanun bait, iduridu izaren dela ejekale horren, ez dakigu. Edo ejaustegietan gertatu dena, bo, or, Euskal Herrian pixkat blokeatuak gira altxamendurako baina gogoa emaiten du gaztetxeko kide guziek olakoak irakurtzea, zenta da asamblarismoaren gogoeta, eh, edo kooperatiba integralak nahi dutenak egin ere, zenta bada gogoeta bat hori buruz, e, Bada, bada gogoeta sakona, nahi bani mauzu egiazkiz, sistematik atera eta... Gogoetarako tresnak dira, ez da, ez dute erantzun bat emaiten eta atera bide bat uh, matxina da edo altxamenduaren zat, estaturik gabeko eh, mugimendu horren eraikuntza nola egin behar den, eta ba, hori da interesgahi, hori da bikainena. Eh, ez da, da, hori da, hori Bai, eta niretzat hori da interesgahiena. Zenta pf, egia ejan hori da pertsonalki, baina ni aspektua naiz eh, jendeak jaiten duelarik e, behar da ejan zer nahi duzun e, eh, bojoka bat eramaiteko. Beaz, zenta bojoka bat eramaiten da, ez dugulako zerbait nahi, eta entxeatzen da zerbait egiten, ez du ejan nahi gauk egiten duzun hori, biak ados izanen zirela horrekin, zenta biak agertuko direla arazo behiak eta hori behiz erantzun beharko da. Beraz, azken finean, da, hor da, izan diren hainbat altxamenduren be, analisi edo gogoeta bat, gogoak pisteko ere, beraz, hor da, justuki Euskarako hitz politori gogoeta, me gogoak pisteko tresna da ere, mhm. eta aldi berean, e, ez ukaiteko justuki, e, ukaiteko erantzunak zure be, artean pentsatzeko, baina pentsatzeko tresnak ukaiteko, baina ez ukaiteko modelo bat segitzeko, ez da hori. Ez da modelo bat. bai, bai ez hori, da, hori da eskergagia, zenta lengo garaietan beti bazen eh, be nahi dugu askatasuna eta askatasuna hori da. Be ez dakigu zer den eh, abstraktuki jaiten den hitz hori nahi dugu askatasuna bena egiazkiz nahi duguna da kontrol, kontrolatzea gure bizia zenta gaur egun denak entzen digute. Beraz, hor nahi duguna da kendu hoiek gure gaineko kontrola. Hor, azkenean dira gogoetak, erran bezala, tekstuetan, eh, informazioak, bilduak direnak, eta azkenean pertsonak ere informatzeko pasatzen ari denaz, eta horrek dituen eh, ondorioetaz, eta eta gero, bakotsak egiten du nahi duena tekstu horrekin, eta... Hori da, baina merezi du irakurtzea gure garaietan, nun eh, ba, Euskal aski blokeatuak giren, eta, eta ala ere, baden gogo batzu badiren, baina aski blokeatua da Euskal Herriko egoera, kolonialismoaren kontrako bojokak eraman ziren eta geroztik be, ba, gu gira beste belan aldi bat, beraz e, niretzat e, interesgarri da zen eta justuki da, irurogoi gajen amarkadako bojokak izan direnaren ondorio bat orain gertatzen diren e, altxamenduak eta pentsak horiek eraman behar ditugu. Hmm komite invisible edo eh, ikusi ezin aden batzordearen eh, hiru liburu beraz eh, badira bimilata uh, zazpian aterazen helduden uh, matxina da edo eldudirenak gure lagunei beraz bimilata malauean eta aurten apiraren hogeita batean atera den mentena edo orain gaurko liburu eta irakurketa gomendioak? Ega, egeitea ere, aksesible direla internetan Mm. Eta bo, beste badela, hori, euskarazkoa bada e, altxamenduaren hori buruzkoari rentzat, mm. lehenaren zat, mm. eta besteak ez behinu. Nahi duenak izul dezala. Ebe, untsa, loretsu, berdunean, <laughs> mil esker, izan untsa. Gai, aio. Aio. Eta hitz eta putz laster eh, hamar hamabosmat minuturen buruan, gure gomita hemen txe Patrik Dagorret izango da, A.T. azlea, telefonaren bestaldean, eh, gaur danik, A.T. ate askuntzak berri zabiatzen aldira uste sanitarioen ondotik, irisarin eh, A.T. azlea den Patrik Dagorretekin. Aipatuko dugu, laster, bostak eterdi mementu, zeuskal irratietan berriak zurekin julen girez. Gestihun arantxa eta gestihun behazale guzier. Altsasuko bedatzu gazten hauzi prozedura momentuko ekuatuik hauzitegi nazionalak du iabaki hau, hauzitegi goenak iabaki arte Madrilen ala Irunian epaituik izanen den. E prozedura ekuatuik da altsasuko altsasun igan urietan igan liskar baten ondorioz da hau, oin iabakia nuizatekin ez dakik guano. Ahate gripain kontreko, eh, kontreko izan zen, hu, eh, sa, haskuntzen edo sanitarioa huste sanitarioa egun ekuatzen da sei haste behantago ebentigoiti hasleek berri sarrasten halko dutie ahatiak behala Patrick Dagore irisariko hazlia entzungai datekidaseak laurden gutitan hitz eta putzen izpurako klinikan den epeiabureko kirurgia edo kirurgi ambulatelako zerbitxia deja gertzeko tanda ostibareko hoita bat aizapezek manifestaldira deitzen dien esken egin huntan egoeraz puntia eginen dugutagun berri sailan lege biltzareko hauteskundiak hiliantzen dira eta ratxuntan mahen jungi bat antolatzen dugu Euskari irratietan zazpion eta igoiti lau haute, garen hautez ere muko hamalau haita gaietaik hamarek parte hartuko die errepika biharrestitan hiuak eh, hiun eta igoiti datekilaik. Ipar Euskal Herriko ekonomia trempu hunian hala zer hebenko industria eta merkatal kanbeak elkitako barometroen ondorio, ondorioz. Pantsoa benboar, president ordien zungai, seionetako berrietan eta bizkaiko ikastoren besta atzo mungi, anigandera milaka eta milaka jente huiantu diela, imu runian eta dagin urtekua hor lagamendik ikastoraen alte zelaik, dagin urtien aldiz, santurtzin datekila eh, ibilaldia eh, bizkaian. Gönzen rozi, zebai estatu batuko talde mitikoak biharremanen du eh, Bilbon, Sanmamesen bebe birako lehen kontzertia hadzuin gehi balin bauzie, hobeuzie lehenagotik junik, kontrolak askartuko dutiera, jakinazi beitu, uskadiko gobernia. Espainiak. Errugbian endaian federalebiko final erdientako seikatu da zerre Euskaldunen kontre, jabazi beiti atzo hoita sortzi eta hogeita sei, eta jabakidie bai federal lehe bati da juitia, ja, hoi dreta beiti ebena, meherdi eguai finanza edo sorz uturiak atzaman horrentako eta momentu hontan eta eh, behala beste partida bat hasiko dela algar eta Bilbao aibeitia Gonzalez eta Subiato enkuntre dakigu laike maitze manen deiziegu eta ondotik hospital eta gixandut eh, etxegarra eta miuleta aiko dia hoi Jorge eta Jean-Marie Maillaroen lehiaketako final erdientako hala zer gunean aktualitatiaz aktualitatiaz reiteko momentuko ondoko hitzordia seionetan dukegu laik Thank Laugarren boska ere moko deputatu hautagaien arteko debatea, hastelen agatsuntan, zazpiontan, euskal irratietan. Deputatu bozetan presentatzen diren hautagai gehienak, main inguruan izanen ditugu, hastelen agatsian. Debatearen aipagaiak, ekonomia eta sozial arloko erreformak, Europa eta demokrazia, eta gure boska eremuan garrantzia duten serbitxuen atxikitzia, laborantza modelua, be, euskara eta bake prozesua. Laugarren boska eremuko autagaien arteko debatea, asteleen juntan, zazpiontan, euskal irratietan. gaueko amarretan musika emankizun berriak euskal irratietan. Selekta mundak aurkeztua, hotshot irratzaioa. Aztelenetan, hotshot, laro gehi garran amarkadako musikekin. Hilabeteko lehen eta irugarren aste artez, iso emankizuna. Iso! Talde baten ezagutza, matxin perezen eskutik. Kaixo eta ongietorriak zuria betzez irratzaiora. Astezkenetan, zuria beltzez, musika beltza omentzen duen irratsaioa ostegunetan bidasoatak punk emankizuna, eta ostiraletan metal garrasia, metal emankizuna. Metal garrasia, eta ni brutal. Euskal irratiak, musika zalen irratiak. Itzeta putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, putz, putz, putz, putz, Prentxan eh, gai nagusiten horreuntan berriarekin abiatzeko altxasuko hauzia, altxasuko hauzipetuen prozedura gelditu du hauzitegi nazionalak eskumen gatazka argitu arte, ara zer dion artikuluak jasku hurriaren amabostian altxasuko ostatu batean izandako dako liskara terrorismo delitua den edo ez, eztabaidaren muinean edo ez den hori da eztabaidaren erdian eh, eta beraz hor uh, Espainiako zitegi gorenak ebatzi behar du ea hauzideki nazionalari edo Nafarroako provintzia hauzitegiari dagokion gaia epaitea. Bestalde Nafarroa eta presondegia berrian bigarrei gain nagusitzat, ama bost gizarte elkarteak presondegi eskumenak eskumenak eskatu dituzte Nafarroaren zat. Foru obekuntzak eskumenak bere osotasunean hartzeko aukera biltzen du eta elkarteon arabera presondegi politika propioa ezartzea albidetuko bidetuko luke. Berrian, xe eta Eta Maria de Jesus Patricio hau da indigenen autagai Mexikoko presidente hau ere berria naipagai biegunez ez da aritu ondotik berrogeita emezortzi etniatako sortzireun da sortzi ordezkarik Tuspan komunitateko sendagilea hautatu dute, 2000 ko bozetan aurkeztuko da presidente gai izaiteko, ez eta eleneren babesa ere jasodu Maria de Jesus Patriziok. Bestalde gainagusi bai berrian, baita argian ere, Katalunia eta erreferenduma. Erreferendumaren aldeko itunaren alderdiak batzartzerat deitu ditu. Gaurko, Puig de Montek, presidenteak beraz, Kataluniako gobernuko bozera mailak errandu, gehienez ama bosteguneko epean jakinaraziko dituztela galdezketaren eguna eta galdera zoin izango diren. Hau da beraz ere argiako titulu nagusi, Carles Puig de Monten generalitateko presidenteak astelen atxaldeko bostetan bilduko ditu erreferendumaren aldeko alderdiak, beraz, tenore untan bilduak dira. Geroari ari begira, erabaki nagusi bat hartzeko, beraz, ondoko uda eh, udabehean. Udazkenean, izan behar liteiken, erri galdeketari begira. Bestalde argian, gipuzkoa zutikek lortu du errausketaren protesta eramatea zubietako plantaren zero ere muraino. Hau da titulua gipuzkoako erraustegiaz eta atzo eginduten ekintzaz, dolaro matean, eh, atxaldeko seiterdiak inguruan, gipuzkoa zutik deituta, iru zutabetan antolatutako eunka pertsonek lortu dute erraustegiaren zero ere muraino iritsi eta protesta mesuak oiu Katzea, Asteburuko buruko ekintzetaz, e, besegipen berezibat egindu argiak, Twitteren eh, eta sale sozialetan agertu dena ere bildu du eta beraz argian irakurtzen alduzi hori dena. Osasunbidea sailean aldiz, osasunbideak ostegunean hartuko du bere gain Nafarroako ospitaleguneko sukalde zerbitzua. Lau, on, lau urte ondotik, osasunbideak berriz eskuratuko du ospitaleko elikadura zerbitzua, plateren kalitatea frogatu dute, erien berreskuratze prozesuan lagungarriak izan daitezen. Eta bestalde, esa urtegia ere nafarroan, esako urtegia handitzeko lanak gelitzeko manifestazioa egin dute irunean, Esak ezin du itxaron lemapean eunka lagunek manifestazioa egin zuten Iruñan larun batean. Esako urtegiaren handitze obrak bere ala geldiaraztea eta proiektua ikertuko duen nazioarteko ikerketa bat abiaratzea galdetzen dute. Kaseta puntu eusen aldiz eh, hauteskundeak aipagai berrikuntza baino egokitzapena nagusitu da Ipar Euskal Herrian. Ekainaren amekan abiatuko diren legebiltzareko hauteskundei begira akordioek baldintzatuta. Euskal Herrian berrikuntzak baino birko kapenak nagusitu dira uh, eh, kasetako kaseta puntu eusen analisia bat beraz proposatzen dute. Eta bestalde total enpresaren egitasmoaren kontra diodu bizik gaitik haste buruan egin ekintzaz ere hemen uh, eh, kaseta puntu eusen. Eta mugaz gaineko gaindiko uh, kooperazioa Euskal Herrian forum bat aipagai eh, eta hemen media bazken titulu nagusian ekainaren lehenean baionan eginen denaz eta errekale hor eh, auzoaren eh, defentsaz eh, ere um, emaiten ditu sud-oestek uh, sud <laughs> berkatu ez sud ez errekale hor ez doa ipatzen sud media bazkek aldi sud-oestek Macron biztana ipatzen du eta Putin uh, bien arteko bisita ez dakit uh, oien esku hartzea nolako izango den edo izan den baina behintzat Versaileko gazteluan egin dio Macronek agera Putini, hau da titulu nagusiaten horretan, zuduesten. Demista putz, utz, huts, hitz, hitz, hitz, hitz, hitz, Zonbait minutuz musika pixka bat, eh, rock'n'roll pixka bat ere, eskean Kristo taldearekin, eta ondotik Patrik Dagoret izango da gure gomita, ahate azlea da irisagin, gaurtik goiti, beraz, ahate askuntzak berriz abiatzen dira, uste sanitario eh, eh, hoien ondotik, eta pundu bat eginen dugu, beraz, ahate azle honekin, krisiuntaz eta geroari begira ere esken kristo ardi galdua Kristo ardi galdua kantuarekin joanen urtean atera zuten uh, eh, eskurrikonenak diskoa eta diskortatik hartua da kantua. Aldiz bideoklipa berri-berria agertu dute joanen hastean eta beraz xarean atxamaiten alduzie. Uh, eh, klipa hori, seiak laur den guti orain aldiz gure gomitarekin segitzen dugu. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, euskal Ate azleek aien aktibitatea berriz abiatzen ahal dute hastelen untatik aintzina edo kasik. Egazti gripearen ondorioz uste sanitarioak, askuntzen usteak eta hilketa masiboak ere izan onduan. Berriz abiatzen dute gurekin irixarriko ate azle bat Patrik Dagoret egunon. Egunon. Horean, zenbaki batzua gertu dira, eh, gaurko eh, edabideetan, ama bi milioi ahaten galtzia ipatzen da, Prebentzion mhm. neurien gatik uh, eh, laukakos bost milioi ate erailak izan dira, zazpikakos bost milioi eziak izan ez direnak, bimila azle unkituak, zure ate askuntza etzen uste sanitario perimetro batian, nola bizi izan duzu ala ere ahate gripe krisi hori? Ebe, uh, biziki gaizki uh, ikusi dut hori, biziki zaila izan da, eh, guretako ere, naiz eta ez ginen, ginen delako itero hortan. Baina, bon, uh, eh, beti bazen beldura uh, eh, hori uh, ez din dezan gure, gure txaldean. Beriziki, uh, neurriak hartuak izan dira, hortan beldura ginoen ere, edo txaldean, din dadin. Zuk, ze askuntza, ze ahate askuntza mota duzu irisarri nor? Ebe guk, be, bada orain bat, eh, kambiatu duguna be sistema gure etxaldean. Lehen ari ginen uh, eh, kopamendu baten zat, lanean, industrial uh, eh, askuntza bat baginuena. irumila atea gure askuntzan. Mm -hmm. Eta, bon, uh, zipa hori uh, ginda jadanik eta gure, gure etxaldean, uh, bon. Hainitz galderak pausatu ditugu eta guk erabaki dugu eh, ala, ka, sistema kambiatzea eh, guretako uh, eh, behar zen ikusi nundik eldu zen uh, editasun hori, nola edatzen zen eta bon, uh, kambiatu dugu eta nahi izan dugu uh, sistema sanoago bat ezagri uh, mhm. Eta orain uh, wala, uh, badugu tropa tipiago bat, lehen bazirena uh, ate, orain uh, baditugu lau egun ate, eta baita ere uh, arrazak handiatu dugu. Uh, Artu dugu uh, lekuko arraza bat, kriasera deitzen dena, eta guretako arraza hori azkarrakoa da eritasun uh, aldea. Eta erraiten zinen, eh, beraz eh, aldaketa egitea erabaki duzila, eh, irumila atetik uh, laure unerat, uh, zendako, uh, zure ustez? Uh... Ebe guretako, ebe klar, klar, ikar da, eh, konzentrazionia sobera badelarik uh, batean, ebe hor dira eritasunak ikusten eta eritasunak diten dira berze uh, eh, azkuntzetan berdin da izan eh, behiak edo ahdietan uh, eh, sobera, sobera buru duzularik zure txaldean ebe, bai, bat dira eritasun gehiago eta hor uh, ene ustez sobera ukon joan gira uh, azkuntzan ari ikusi behar da duela amabost urtea eh, esan ahan beste uh, handirik eta egazkinzipa esan. Eh, eta zendako, zure uste zain beste e, edatu da justuki olako industria mota hori, edo askuntza mota hori, e, sobera ekoizten ote da, e, sobera aate ekoizten ote da, zer hilotia da hor? Ebe, eh, beti berdin da, eh, uh, guk laboratiak uh, eh, gure mozkinak ez, dira aski pagatuak, gure karkuak betiari dira goiti, beraz gure xaria ukaiteko be, beti behar dugu uh, emendatu gure, afe, gure nombriak. eta ara, uh, atean hori uh, sustut, bai, ora ikusten da, eh? lehen azle bat basu, basituen uh, iru mila ate, oren behar ditu uh, doblea, sei mila, eta ora, ari gira, e, txortan ari bai ruski. Laborantza gelditzen ote da, sei mila ate dilaik, eta azkenan e, produktuak bilakatzen dira, kalak baino ez? Bai, bai, klarki. Zenitzen da hori, justuki eh, galtze bat, eh, barnekaldean eta badela ohitura e, lan egitea, kaalekin, eta olako askuntza masiboak bilakatzen dielaik, laborantzaren aldaketa bat hor, zenitzen da? Beta bai, abai, ah, bai, bai, zenitzen bai, da, eta gehiagoetak gehiago, male ruski, beranik, uste dut, berko beharko dela, berriz, e, biberat joan beharko dugu, eh, laborantza irankor bat eh, erabili. Eh, hortan behar dugu lan lan egin, eh? eh demora pasatzen da, laborariak gutxi eta gutxiago gira, etxaldeak gelditzen direnak gehiago handiak. handiak, Bon, ez dakit norat buruz ari giren, baina ez da... Dena ikusi behar da, baina hori, estatuarekin ikusiko behar da ere. Ene ustez, eh, eta eh, gure hialde txipiak eh, behar dituzte hainitz laborari ere eh, bizi, bizi arazteko gauzak, eta kalitatezko mailan ere berdin da, eta kontsumaitzaileak ere ikusten dute, uh, ek ere zer dian nahi dute uh, produktu honak, kalitatezkoak, eta kalitatezkoa ez dira nun jaundian uh, atsemaiten, tropa txipi batzuetan uh, dira kalitateak egiten hori hori segur, nahi Ba, justuki, uh, eh, irumila eh, ahatetik eh, lauriunera pasa baitziste zuek, hor, bai. uh, ala ere lortzen duzie be, bizitzen horreki lan, uh, bai, bai. aliteik alderantzizkoa, gehiago ekoiztu, gehiago bai. ahate izan eta gehiago irabazi. be, bai, baina hortako or, gu uh, grupamendu atik uh, atera gira, zerenta hek uh, diru emaiten dituzten ate baten dako, uh, ala ezen aski, uh, gure lau atendako, beraz, uh, dira gira direktoki Eh, eta guretako ere eh, soluzionea hor zen. Eh. Berdin hor eh, berriz itzultzeko egazti gripearen ondoko krisirak akotzen artian, jaren dugu, egun beraz ahate azleak haien aktivitatak berriz abiatzen ahal baitituzte, uste sanitarioak jasan dituztenak, eta bar, eta bada hor ahate azkuntzetan kanpotik dina azten dira, uh, eh, ahat ekipiak, uh, zurentzat ere hola martxan da, iduriz ondotik, eh, ba, justuki, denbora hartuko du, zenta ahate bai. tipiak edo txitatzen dituzten gune horiek ere uh, izan baitira? Ebe, eta bai, e, uh, obligatuak dira kampotik uh, dina daztea, Mare Ruski, bai, dena egin dute, denetan, Ugo handi horiek ere uh, izan dira gazki uh, kripano hortana eta eh, mani rusti ere, gamputik eh, eh, etortzen dira tipiak, baina ez dira aski zanen ere denendako aktivitatea eguna hasten da behiz, baina bat dira azale batzu, ez dutena ukanen, jadanik egun berean ate tipiak bat dira zonbait zuk, ez dituzte ukanen, uda hori dakin behar da ere, Eta ahate sistema hori edo nola, nola martxan hemen adibidez eh, lekuko azleek eh, ere kanpotik ginazten dituzte? Beta bai, eh? Mhm. ate sortzen dira, egun bat eh, dute bakarrika, kamion baitean sartzen dute eta gero joaiten dira eh, azalean etxean eta hain a, eh, bastimendu batean eh, dira egoiten behar dute bero gailua ere a, ona marxan da. Iru hastez barnean egoiten dira eta gero a, lau haste buruan a, kampuan a, igortzen dute gero. Balitaike maneraik hemen olako zeit lekuko atetipiak egitea edo? Be bai, bai. Baina eh, dena behar da berriz eh, ikusi. Eh, dena handiara zidute, orain uh, horiak bizki biziki handiak dira. en ustez behar dira egin epubar tipiak, lekuak, uh, tipiak. dena leku, lekuan uh, erabiliz. Hala ere, eh, hala, ateak diten balin badira urkunetik, eh, han balin bada eh, eritasuna, dena unat ere maiten dute. Hala, marien uskio, sistema horat da dena transporte, eritasuna denetan erabiltzen da gero. Aipatzen da ere, egazti gripe krisi horrek, ondorioak okanen dituela, Europako azleak, Bulgariakoak edota Hongriakoak, lekua utziko dutela, zer diozuzok hortaz? Hortaz? behen ikusten dut eh, bai, zeren eta egun ikusten da, eh? bon, dena, atet denak hemen hil dituzte, beraz eh, hemengo saltegietan ez dira hemengo atak ikusten, eta joten joiten balin bat saltegietan, ikusten dituzut, dituzu diadanik uh, eh, bulgariko edo ongriko ateak salgai. Eta jakin behar da, ere eh, bat idela hainitza azle egun eh, ez direla joanen behiz, eh, abiatuko behiz eh, produkzio hortan, eh, eh dira hortaz, eh, badira hainitz galituko direla, eh, grupamendu handien zat, Ez da haien dako problema bat zerren eh, dituzte beste askuntzak Angrian, Bulgarian, ebeste lekuetan eta han beretako uh, eh, merkio da e, egiteko. Mm -hmm. ond ondoko urtei begira, nola ikusten duzu uh, eh, ahate askuntza? Be, biziki zaila izanen da. Biziki, biziki zaila izanen da. Ikusiz uh, haien biosekurite nola nahi duten erabili uh, izanen dira hainitz investimenduak egiteko. Hainitz diru ezartzeko hortan. Niko nola ikusten dutan, ebe uh, la bakarrak direna nahi dutena hortan segitu, beharko dituzte uh, eh, anitzin bestu mendua eki tropak jaundiak beti eta jaundiago izanen dira, beti historio berbera da, eh, izanen dira, en, en eh, laburari gutiago, baina biziki jaundiak, mm -hmm. biziki jaundiak. Baina, eh, bon, eh, beste alditik uh, eh, esperantza tipi bat badut, eta begu bezalakoak beste sistema bat ere uh, erabiltzen alda, bada agaza horik bada egitekoa, bada egitekoa, bat dira konsumintzaileak ere prestidela direktuki uh, azritipiak erosteko eta benetako gerua hor da, mhm. baina bada lan, lan bat egiteko. Justuki, eh, Patrick, eh, dagorret bukatzeko, uh, eh, ate askuntza hortan eta krisi hortan, uh, borroka bat ere initzaipatu izan da, uh, bai. zuere elbe sindikatuko kide izanki, eta hor, iru bai. etxalde bereziki be blokatu da justuki plantan emana uh, prozedura mm-hmm. hori, mm -hmm. horren ondorioz, hor, zertan dira iru etxalde horiek, kanpaina bat ere abiatu da, hoien laguntzeko? Bai, kampaina bat abiatu da, uh, jakin behar da, bon, uh, eh, bait uh, eh, irabazi dugu zen eta askuntz zauriek uh, bizik uh, utzi, utzi izan dira, baina uh, gero ondorioak uh, iru etxalde horiek uh, ukan behar du izan dute uh, analiza batzu egina, eta analiza horiek biziki, biziki kadio dira, uste dut, ogoi mila euro iru etxaldean dako, hain kosta, gostatuko da, Eta hori, eh, biztan da, azaleak ez dute pagatzen ahala. Eraz, uh, eh, elkartasuna eh, dugu eta galdetzen dugu jendeak be, uh, diru laguntza emaiteko uh, eta bat ira jadanik uh, laguntzen dituztenak. Eh. Patrik eh, dagorreteran bezala, irisagin ahate azlea, horretaraziz, uh, krisi sanitarioa, kakotzen artean bukatua dela, eta gau jabiatzen direla berriz askuntzak, baina demora beharko dela. Milesker, gurekin egunik? Milesker, furia. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. Laugarren boska ere moko deputatu autagaien arteko debatea, astelen agatsuntan, zazpiontan Euskal Irratietan. Deputatu bosetan presentatzen diren autagai gehienak, main inguruan izanen ditugu, astelen agatsian. Debatearen aipagaiak, ekonomia eta sozial arloko erreformak, Europa eta demokrazia, eta gure boska eremuan garrantzia duten serbitxuen atxikitzia, laborantza modelua, be euskara eta bake prozesua. Laugarren boska eremuko autagaien arteko debatea, asteleen juntan, zazpiontan, euskal irratietan. Euskal Zeta eta putze hortan bukatzen da gaurko eta bihar berri hitz orduan maiten dutzuet. Sorpresari gabe, bostak eta seiak artean, aldiz sorpresa izango da zertaz aliko giren hori biharko atxikitzen dugu. Seiak Euskal Iratietan.